pitanje vezano za prvu generaciju ashaba Ridvanullahi alihim suvremenike Allahu poslanika Muhammeda sallahu alihi wasallam imamo li mi muslimani omera da dovimo kao što je dovio Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam radi Allahu anhu još jedno pitanje pa imamo li mi danas omera imamo li mi danas muslimana poput Omer ibn al-Hataba al-Faruk radijallahu anhu. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa Ibrahim. Nema sumnje da su ashabi drugovi Muhammed a.s. generacija, najbolja generacija koju niko neće dostići. Da nismo u stanju znači, imati ličnosti koje je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao. Ali nema sumnje da umetu Muhammed ali se će biti hajer do kijametskog dana. Da će biti oni koji će oživljavati sunnet i pravi put i biti uzrokom da ljude vraćaju i zablude na svjetlo. A to što u pozadini pitanja stoji, znači kada će muslimani istinski doći i postići da mogu da naređuju dobro, odvraćaju od zla i imaju ponos kojim pripada kada se istinski srcima svojim vrate Allahu subhanahu kroz ibadet i ono što su činili ashabi, onda ćemo osjetiti i imati ponos i nekoga ko štiti interese muslimana koji su danas tako na određen način ugroženi zbog našeg nehatog odnosa prema Allah subhanahu wa ta'ala i onda nismo u stanju često da preduzmamo zdrave poteze, a to će inša ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala vratiti ummetu Muhammed ala sallam sa robovima koji su iskreni i doći inša ta'ala do onoga što se zove ponos vjernicima vidljiv, a poniženje onima koji se suprostavljaju i žele ponižavati vjernike.